выходзяць на ганак секануў твар касы дождж на дварэ цемень хоць выкалі вока у скверы ветер раж свішча па лужынах дождж хлюпоча з перамежкамі нібы нябачны сявец кідае жмені кропляў узмах за ўзмахам Пераадольваючы слабасць у нагах, Шэлях спускаецца з ганка вобмацкам, трымаючыся за штакетнік ідзе да хлеўчука, там заступ. Павольна ідуць далей, шэлях апіраецца на заступ, як на кій, ля драгуновага дома зноў прыпынак, заступ і ліхтар шукае граном. За чыгуначным насыпам цёмная мокрая пустэча поля. Вецер валіць з ног дождж яшчэ з парнейшы. Сагнуўшыся, намацваючы грунт дарогі, яны маўкліва хлюпаюць па лужах, дарога вядзе ў лес, Іван пракопаеш цяжка дыхае. Зважаючы на яго хваробу драгуна, які ідзе першы запавольвае крок колькі брыдуць не ведаюць да лесу не блізка самому малые версты чатыры няма ніякіх арыенціраў па якіх можна было б вымераць хаду і час лес праўдзівей кустоўе перад ім угадваюць па шуму ветру больш прыглушаным густым чым у чыстым полі і да свісту і шасцення дажджу прымешваюцца аднастайныя цягучыя ўздыхі, Прайшоўшы метраў 50 кустамі, драгун спыняецца, расхінае злубянелыя полы паліто, запальвае ліхтар. І адразу цемень робіцца яшчэ гусцейший адскоквае ў бок і наверх перад вачамі перасечаная вузлаватым карэннем каляіна, запоўненая чорнай вадой калдобіны, мокрыя бліскучыя камлі, бярозак і алешын, трэба ісці да прасекі. Хрыпіць Іван пракопаюч яшчэ вярсты дзве. Лес, які пачынаецца за кустамі, уздыхае недзе зверху, унізе на дарозе цішэй, цяжкія кроплі, падаючы з навісшых галін, здаецца звіняць. Светлая палоска ліхтара як бы вырываеш чорна, як дзёга цемры, фантастычныя відовішч, разлапістыя рукі сукоў, імшаныя бароды на гнілых пнях, нечы зыркі агністыя вочы ў навіслых шатах ялін, трохі жудасна ў лесе. Темень холодная слота і гэтыя панылы як стогны ўздыхі. Іван прокопаючы ідзе пор з драгуном, і ў яго цяпер адзін клопат не прамінуць прасекі. Па лясной гэтай дарозе ішоў толькі адзін раз пасля таго, як з Мацвеевым закапалі зброю. Але тады была раніца, а цяпер ноч ніякіх прыкмет акрамя прасекі не ўбачыш. Ён не думае аб тым, куды як перанесці вінтоўкі. Это пазней спачатку трэба знайсці сховішча. Унутраны голас падказвае, што яны пагарачыліся. Не варта было з вечара кідацца сюды ў цёмны мокры лес, сховішча хутчэй за ўсё не знойдзеш, Найлепш выйсці на золку. Але ў такім выпадку наперадзе была б трывожная пакутлівая ноч, адчуванне сваёй бездапаможнасці. Раніцай ён можа і не ўстаў бы. А цяпер ідзе сваімі нагамі, нягледзячы на хваробу. Зрэшты да раніцы можна пачакаць, раскласці огоньнь, абсушыцца. Рашае Іван Пракопович і супакойваецца. Ён не любіць сумненню. Яны брыдуць яшчэ з паўгадзіны, і нарэшце натрапляюць на прагал у цёмнай сцяне лесу працека. Цяпер трэба павярнуць налево, ісці кіламетр ці больш там будзе бель. Цянісава прыстань. Яшчэ адна папярэчная прасека недалёка ад імета, разгалістая бяроза, і крокаў праз 30 памятны пясчаны грудок. Налево ці направо, спыніўшыся, пытаецца драгун: Пачакай. Нічого цяпер не знойдзем. Трэба пражектара не лятучая мыш. Заблудзіліся, Здаецца не. Але няхай развіднее. Перабудем тут, раскладём огонь, яму выкопаем. Нават у асеннім наскрозь промоклым лесе можна знайсці адносна сухую мясціну, дзе не лье за каўнеры, дзе зацішней. Яны пайшлі на цянькі, грузнучы в опалым лісці моху і хутка выбіліся у спелы бор. Грунт тут цвярдзей, под нагамі дробны верас, пясок і глісца, Шум ветру вершалінах самотній працяжні, Купчастыя сосны там наверсе нібы спрачаюцца з нябачнай навалай. Натрапілі на хвою, Гліны звісаюць як шацёр. Селі пад дрэва. Драгун дастаў з патайной кішэні карабок, разламаў на часткі, чыркнуў запалкай. І вось ужо побач з пастаўленым на зямлю ліхтаром у паласе яго святла, весела трапеча агенчык. Хварасцінка да хварасцінкі, і агню трэба ўжо большая спажыва. Адышоўшыся на некалькі крокаў ад вогнішча, трымаючы ў левай руцэ ліхтар, драгун збірае апалыя галіны, сукі, Іван прокопаючы асцярожна, пераміткай кладзе іх на огоньнь, Праз кароткі час, які для абодвух праляцеў непрыкметна, пад хвоей гарыць сапраўдны касцёр, якога не затушыць ні дождж, ні ветер. У прагавітае полымя можна кідаць цяпер усё, што валяецца на мокрым застылым долем. Темра адступае глыбей у лес, вырысоўваюцца тоўстыя парэпаныя камлі хвой, цёмныя вершаліны, шэры, лоўш валежніку непадалёку. Драгун, збіўшы кепку на патыліцу, завіхаецца лялаўжа, ломіць аб калена збуцвелае голле цягае ахапкамі. Штосьці вялікае, радостная у таямніча прыгожым малюнку начнога костра. Полымя прагна ліжучы кавалкі дрэва, сыплючы ў неба залатымі іскрамі, шугае ва ўсю моц. Грэецца не толькі цела, светлымі, урачыстымі пачуццямі поўніцца душа адкуль гэтае адчуванне прыгажосці і ўсяўладнай сілы агню І чаму з усяго жывога што бегае лётае дыхае мае гарачую кровы сэрца не баится агню адзін толькі чалавек Іван Прокопович вымае ладны падобны на цыбуліну кішэнны гадзіннік. Вельмі рана яшчэ. Самая поўнач. Палавіна другой гадзіны. Дожчык быццам пацішэў. Наша першая партызанская ноч. Іван Пракопович сумна усміхаецца ведаеш я <coughs> амаль <coughs> здоровы а я прамок як сукін сын толькі цяпер адчуў спине холодно скінь паліто сушыся тебе закурыць ёсць ёсць працягла шумяць хвоі Цемра, калі огонь прытухае, падступае да яго ў шчыльную, потым адскоквае зноў. І праз усю ноч яны гавораць. Небяспекі, якая б ім пагражала, здаецца, няма. Шэлега ведаў адзін мацвею. І калі праўда, што ён забіты, то цяпер і рвецца тая ніць, якая звязвала з батальёнам. Але ці ўтрымаецца знішчальны батальён. Здарылася самае страшнае, нечаканая здрада. Пра яе яны найменш думалі бо гэта штосьці ну зусім процілеглы таму глухому рэжыму стоянасці, які відаць панаваў там у батальёне. Касырэвіч, здаецца, у маслапроме працаваў. Да я яго даўно раскусіў, гаворыць драгун. У пеляцкім сельсавеце мы з ім былі упаўнаважанымі по адпраўцы жывёлы начавалі помню на балотнай станцыі но я сказаў яшчэ ў райкам не выклікалі тады что думаю эвакуироваться а ён шчарыць зубы куды ты маўляў поедешь немец усюды будзе дык чаму маўчаў ну халера яго разбярэ думаў мяне правяраю а что про про Адамчука ведаеш, тое, што і ты дарожны майстар заслужаны, насып яму солі на хвост. Да сценкі іх трэба. Наліваючыся гневам гаворыць Іван Пракопаович, ці лепш ціжком дачакаюцца. Позна замахалі кулакамі. Немцы ўсё адно ўсё ведаюць прыціснуць жонак. На хвіліну абодва змаўкаюць шурацца на огоньнь, У памяці Івана пракопаюча размова з ермаловічам. Яна здаецца далёкай несапраўднай, нібы прамінула з таго часу многа гадоў. Ярмаловіч якраз гаварыў аб пільнасці, аб тым, што трэба пачысціць знішчальны батальон чысцілі да відаць недужа можа выгналі каго не трэба бывало што глядзелі на чалавека праз паперкі анкеты анкета можа і чыстая а душа як у гада дзе ярмаловович цяпер у цябе была калі-небудзь такая ноч пытается драгун была у і ў мяне была такая самая асенняя цёмная толькі здаецца без дажджу а можа і дождж ішоў чорт яго ведае старэйшы брат жаніўся і мы з бацькам на вяселле гналі самагонку у 27ым гэта было ўжо тады за самагон прыціскалі по Заехалі да аднаго хутарання на апарат у яго адразу за домам у лесе, выгналі адзін затор, я хапануў першака і мора по коленам. Бацька па ваду паслава, я залез на Яліну спяваю. Ах, выпіць бы вось цяпер па келішку. Іван Прокопаюч усміхаецца. У характары драгуна бясцэнная якасць, што б не здарылася, не губляе гумару. Ён заўсёды зайздросціў такім людзям. Іх усе любяць і жыць ім лягчэй. Сам ён жартаваць, смяшыць другіх не ўмее. Расказвай цяпер ты, твоя чарга, просіць драгун. Што расказваць? Хапала ўсяк, такага сялякага. У двадцатым годзе я быў на польскім фронце. Па мабілізацыі прафсаюзаў трапіў самую кашу. Пад ваўкавыскам полк разбілі якраз восенню. Выбіраліся хто як мог па лясах балотах, але я мала помню, забыў ты выходзіць са старой гвардыі. Чамусьці другое помніцца. З дзяцінства. Сям'я, не сказаць, каб вялікая, чацвёра дзяцей, бабка, бацька стрэлачнік. Я самы старэйшы. Трымалі карову на бацькавым заробку не пражывеш. Карова старая, задвіслым бокам даўно б паразбыць, але вельмі малочная сементалка сям'ю карміла. Вясной пагнаў яе на чорнагалова, яна загрузла ў балоце. Плаваў каля яе па шыю багне плакаў, як чалавека прасіў вылазь. Хацеў сам утапіцца, як без каровы прыйсці дадому. Але ўсё ж пайшоў. Выцягвалі вяроўкамі ўсю ноч. Ведаеш, большай пакуты за жыццё не перажыў страшна і сёння ўспомніць вышлі мы все из народа дэкламуе драгун я цяпер много думаю иван і от что надумаў хоць гэтае кажуць элементарна не можа савецкая ўлада загінуць. По той простой прычыне, што дала жыццё мільёнам таких, як мы. Чым бы мы былі, каб не савецкая ўлада. Іван Пракопаеш загаварыў злосна з надрывам: Хто быў нічым той стане ўсім? Э ты верно але ж і сляпыя мы былі гэта таксама праўда чаго б інакш нам з табой тут сядзець знайшліся дамчукі касарэвічы плюнули у твар здрадзілі а мы ж іх сваімі лічылі ды яшчэ самымі перадавымі зірні ў іхнія анкеты пралетарскае паходжанне заслугі А каб не глыбей, гуніль кар'ерысты шкурнікі, Пра сябе думалі, а там далей трава не расці. Так што з пралетарыем паны пад панкі таксама растуць і заўваж неблагія, так задзярэ но, што качаргой не дастанеш. Думаеш, касарэві з задамчуком сёння здра сёння здрадзілі. <laughs> Даўно яны здрадзілі, То мы не бачылі ці не хацелі бачыць. Бачыў і я не такі ўжо сляпы з нашай вёскі першы закончыў тэхнікум дудка. Быў такі чалавек. Дык ты думаеш, што ён сказаў, прыехаўшы ў вёску лежите мне боты я цяпер аграном а вы гной так и сказал это дурань раскусі выплюнь былі болей небяспечныя з выгляду свой вылезе на трыбуну марксам сацыялізмам хрысціца ў душы кал кулачуга гарлапана ухапала і ціхаходаў. Многа брат было ціхенькіх, асцярожных людзей. Думаць не хацелі, не ўмелі, бо болей за ўсё дбалі пра крэсла. Не дай Бог, каб са службы прагналі. Па-мойму, у гэтай вайне мы расплочваемся за ўсё, што не дагледзелі не дарабілі. За бюракратаў, прыстасаванцаў, шкурнікаў. Але вер майму слову, Перахаваем вінтоўкі, А людзі знойдуцца. Не можа быць, каб не знайшліся. Трэба патроху збіраць людзей. Яшчэ каму-небудзь тайнік паказаць, на выпадак, калі нас з тобой ну, ну разумееш адным словом яшчэ до таго як наступіў шэры непрыветлівы золак яма была готова яны выкапалі яе тут жа за некалькі крокаў ад вогнішча пясок сухо Расекі не абмінулі, яна прывяла іх да дзянісавай прыстані і досыць хутка яны знайшлі, ралістую бярозу і пясчаны засыпаны жоўтым лісцем узгорак. Па ўсіх прыкметах з лета тут нікога не было. Скрынкі з вінтоўкамі цёжкія удваіх не перанесці, бо ходу не меней вярсты. Яны распакавалі іх, Зброя змазана таводтам аж залішне. Вінтоўкі іх 20 штук перанеслі ў два заходы і яшчэ одну ходку зрабілі па цынкі з патронамі. Хадзілі да сваёй ямы на цянькі лесам. А поўдні ўсё было скончано. На новым месцы нават прыдзірлівае вока не знайшло б нічога падазронага. Засыпаная мокрым лісцем і гліцай вогнішча, паблізу лоўш са збуцвелага галля. Перад тым, як разысціся, Іван пракопаюч, атрасаючы пясок з крысаў з глубянелага плашча прамовіў. Ты Васіль, калі будзеш на раёне, прыглядвайся да людзей і гэтым, што ў цябе збіраюцца, намякай, не адразу паступова. Па-мойму, свае яны, свое ў дошку выгукнул аграном ручаюся головой гульню хованки пора канчаць я табе раскрыю сакрэт только одному табе зразумеў яшчэ ёсць двое остаўленых але один нікуды не варты а дзяўчыну я пакуль што пашлю дамоў на яе радзіму яна з любаншчыны там па чутках партызаны Цяпер для нас самае галоўнае сувязь партызанамі. Заступы схавалі ў лесе, разышліся па адным, пайшлі рознымі дарогамі.